inzu z'ubutambiro ziri hagati mu z'amakartier nko muri zone kinama kamenge na bwiza mu gisigara ca Bujumbura bo imiziki gushika mu masaha y'ijoro bamwe mu baba muri ayo makartier bakavuga ko bibabuza kuryama bagasaba abajeje intwaro gufata mu minwe ico kibazo kuri wa mbere niho bitekanijwe ko abifuza kwitoza mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine ko barangiza gutanga ibisabwa n'umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora seni bagenzi bacu bakorera mu ntara za Bururi na Muyinga baratubwira ingene ico gikorwa kiko kiragenda alphonse kubw'imana ari muhinga bw'ibyuma aho naramuco kuri mikoro sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu bijanye n'umuziki no mwaka ugira umunani ubwo ruririmbo rumwe nigo ruzatahukana intsinzi muri izo cumi zisigaye ni kuri wa gatandatu genekerezo ga cumi na kane ntwarano ntuharane nako abakunzi b'umuziki bakaba bahimirizwa kubandanya batora izo ndirimbo ziri mu higanwa christian Savier haragaruka kuri izo ndirimbo cumi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya cumi na kane ntwarane niho hazumenyekana ururirimbo rumwe ruzotahukana ikibanza cya mbere rugasubirira ubwo umwaka uheze iwacu wa bernice de belle iwacu i burundi iwacu i burundi dushize tugushimire christian Savye tuve mu gisata cy'umuziki tuje mu gisata cya politike umugambwe ipede zigamibanga zo kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uno wa mbere umenyesha ko kasim abdul atakiri umukandida muri ayo matora ariko kuwo mugambwe zo kwitabira amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine umugambwe ubaye wa kabiri uvuze ko wikuye muri ayo matora inyuma y'umugambwe y'umugambwe Frodebu Nyakuri tukiri mu gisata cha politike imigambwe ibiri yonyene niyo gushika kuri wa mbere imbere y'umutaga imaze gukwiza ibisabwa kwifuza kuzitoza mu ajenama y'amakomine y'imuyinga umukuru w'umugwi wigenga ujejwe amatori muyinga akamwisha ko hakirindiriye kindi migambwe ibiri kwiza dosiye yayo imigambwe ine ikaba ariyo yonyene imaze kwiyemeza guhiganirwa intebe eh, mu nama z'amakomine mu ntara ya muyinga Dodone Nzeyimana umugambwe sendede fdd wakwije amadosiye y'abifuza kuba abajenama mu makomine indwi agize intara ya muyenga hamwe n'umugambwe ipd zigamibanga ngo uzohiganirwa intebe mu nama z'amakomine atatu niyo migambwe abitoza kuri urwo rugero mu ntara ya muyenga baza barakwije ibyangombwa colette kamariza arongoye umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya muyenga avuga ko atana imigambwe myinshi biteze kizana amadosiye ngo baracarindiriye imigambwe senere na iporona ngo ishobora gukwiza ibisabwa mu kiringo giherana n'itariki icumi z'uku kwezi ni ukuvuga ku munsi wa kabiri nta bigenga basaba kujya mu nama z'amakomine mu banyamigambwe bakiri ko biruka ngo bakize ibisabwa kubifuza kwitoza mu nama z'amakomine Bizindazi prosper aserukira umugambwe senere imuyinga avuga ko bizeye gukwiza ibisabwa ku munsi wa kabiri icagoranya hanini mu n'urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane barinda gutuma ibujumbura imuyinga Dieudonne nzeyimana radiyo isanganiro muri iyo migambwe itanu amadosiye y'abarondera kuzohiganirwa kuba abajenama b'amakomine amaze gushika muri sepi bururi gushika ku musase wo kuri uyu wa mbere imigambwe ibiri ni ukuvuga cndd fdd na cnl niyo ifise amadosiye mu makomine yose no ku mitumba yose igize intara ya bururi iprona umaze gukwiza amadosiye mu makomine ya mugamba na matana ku mitumba yose zo kuri uyu wa kabiri ikiringo congewe giheze jean pierre misago ibururi radiyo isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'imibano indwi yose iraheza amazi yarabuze mu yo ku mugwa mukuru wa komine gihanga mu ntara ya bubanza kuva mu ntango y'indwi iheze nta mazi aboneka mu mabombo kuri santire gihanga abahaba bakavuga ko bagira urugendo runini bajya kuyagurira mu bindi bisagara bamwe bakamenyesha ko ibido y'amaritiro mirongo ibiri bashikira ku mafaranga amajana atanu cyangwa arenga iba yaguzwe amafaranga ijana ngo bagaca bashyira ko ayo kuyipakiza ku ikinga abadashobora kuyagura ngo bakoresha amazi mabi cyane y'ibiziba cyangwa yo mu migendi ivomera indimo bakanavuga ko hamwe atacokorwa mu maguru masha indwara zifatiye ku isuku rike zikunda gutera muri ako karere ngo zishobora kubonerwaho kubera ubwo bukene bw'amazi amakenga nk'ayo twayasanze kandi mu bitaro mu mavuriro no mu mashuri, kuko aho hose ata mazi ahari Musitanteri wa komine Gihanga asigura ko imiringoti ikura amazi mu masoko ya Rugazi yononekaye bituma amazi atagishika mu kiyaya ca Gihanga Leopold Ndayisaba akemeza ariko ko amazi abuze kuri centre Gihanga honyine kandi ko Regidezo iri kiragerageza gusanura ivyononekaye kugira ngo amazi asubire aboneke kuri centre Gihanga bamwe mu bakozi ba regidezo bakaba nabone batubwiye uko nyene specialitas kabanyani bubanza radio isanganiro Tugushimire Space Caritas kabanyana gisata c'ubutunzi amabanki y'ubudandaje akorera mu Burundi ngo yahawe igikorwa cyo kuvunja amafaranga mva makungu avunja amadolari n'amanyaburaya gusa amwe mu mabanki radisanganiro yagendeye mu gatondo ko kuri wa mbere asigura ko ibanki y'igihugu itakira andi mafaranga y'agaciro mu banki nkuru y'igihugu Berbe barabyemeza. bakavuga ariko ico kibazo kiriko kirigwa Eline Berne bigira nko mu banki BCB ibibanza bibiri byaterekanijwe kwakira abazana canke abakeneye amafaranga mva makungu birakora ukuri kwamye ariko amafaranga yandi ntiyakigwa eka n'abayakeneye ngo ntibayaronka hakigwa gusa amafaranga y'amanyaburaya n'amadolari no mu banki y'ubudandaje Bank ayandi mafaranga y'agaciro nk'amayene yo mu Buyapani amayuwane yo mu Bushinwa amashiringi livre sterling yo mu bwongereza amasefa akoreshwa mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika ntavunjishwa ariko aho naho nyene ibikorwa byo kuvunja no kwakira amanyaburaya n'amanyamerika byariko birakogwa ni banki Bankobu batumenyesheje naho nyene ko batora bakongera bakavunja amafaranga y'amanyaburaya n'amadolari gusa mu banki y'abatanzania CRDB naho nyene hibonekeza abagurisha canke bagura amafaranga y'abanyaburaya eho hamwe n'amadolari y'abanyamerika mu banki Finbank naho ataba ibikorwa byo kuvunja amafaranga y'agaciro byari ko biraba kuri uyu wa mbere batumenyesheje ko basanzwe babikora ariko ngo havunjwa amayeho abiburaya n'amadolari y'abanyamerika muri iyo banki ariko baremeza ko ivunjwa ry'ayandi mafaranga y'agaciro itegekanijwe ikibuze ngo nayo yandi mafaranga bamwe mu bakozi b'ayo mabanki radiyo isanganiro yagendeye bavuga ko nahayo yandi mafaranga y'agaciro boyakira batagira iyo bayajana bamenyesha ko mu banki nkuru y'igihugu mu gihe bayatwayeyo batayakira ibanki nkuru y'igihugu iremeza kwitakira itakira yandi mafaranga ngo kuko kugira iyakire hari masezerano abanza kuba hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ayo yandi mafaranga y'agaciro avamwo igihe twabarondera bakaba batumenyesheje ko kibazo kiriko kirigwa ibanki nkuru y'igihugu BRB yafashe ingingo hagati mu kwezi kwa kabiri uno mwaka turimwo yo kwaka uburenganzira bwo kuvunja amazu avunja amafaranga y'agaciro ikihereza ico gikorwa amabanki y'ubudandaji akorera ku butaka bw'u Burundi tugushimire Rinibere mu gisata c'imibano bamwe mu banyagihugu baba muri zone kinama kamenge na bwiza mu gisagara ca Bujumbura baridogera bamwe mu bafise inzu z'ubutambiro hagati mu makartier kubavuza imiziki gugashika gushika mu masaha y'ijoro maze ngo ikaboza kuryama ngo niba bafise imirimo borangura amasaha y'ijoro ngo bice bihagarara ahandi nk'abanyeshuri bategerezwa gusubiramwo ivyigwa bagasaba abajeje intwaro gufata mu minwe ico kibazo Jean Marie Mayonga abo banyagihugu bavuga ko ijoro ryose bataryama biturutse ku miziki ibaneza urwamo aba ni bamwe tuhasanze muri zone kinama impande y'inzu y'ubutambiro bita Trebeka hamwe no muri zone ya Kamenge impande y'inzu y'ubwo butambiro bita Gera Plaza aho ni muri komine ugize wikanguye ntusubira gusinzira usubira gusinzira haciye umwanya munini tuvuye aho twaje muri zone ya bwiza muri komine ya mukaza aho ababa hagufi y'inzu y'ubutambiro bita excotis nabo nyine bavuga yuko umuziki w'ijoro utaborohereza mu gihe baba bakeneye kuruhuka nk'iyo hageze mu ijoro nka twebwe turi abanyeshure tuba tuhegereye tuba dukeneye kuruhurira umutwe kubera tuba twamye muri byinshi utaryamye usanga usanga bikugoye kuzinduka ku ishuri ugasanga bavugije minwi minwi zirenga ugasanga mbere baranakesheje turonka umwanya wo kuruhuka mu ijoro hari aho baduza iyo vorine yabo nabo baba bategetse kugira ngo bamanure ariko mu gihe babinywa bamusema biratugora cyane mu ijoro abanyagihugu bose bo muri izo zone yaba Kamenge na Kinama bakavuga yuko ingingo yari yarafashwe yo kuvuza umuziki mu ijoro buke buke yosubiraho nayo abafise amazu y'ubutambiro bakavuza imiziki buhoro buhoro ku buryo bitabuza abantu baba hagufi yaho gusinzira uko nyine bogabanya hama bakaguma mu byaba bigamira bakigamira twebwe tworoherezwe numva yuko nyimba ari itegeko ryashinzwe yuko boryubahiriza bakafata amasaha n'imiburiburi kugeza nka saa yine cyangwa saa tatu kujya nyene ahandi hantu usanga biza ivyo biruko mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa yari yaragirishije inama ku bafise amazu y'ubutambiro abasaba yuko mu gihe abafise amazu y'ubutambiro asanzwe ari mu makartier hagati aho abantu baba ko hageze amasaha yo kuvuza umuziki bovuza umuziki ku buryo abantu bitabuza gusinzira tugushimire jean marie mayonga imbere y'uko tubayagira bucana yandi y'inkino tubabwira amakuru avugwa mu gisata cy'inkino ejo ku munsi harakinwe inkino za nyuma z'urukino rwa netball ku rwego rw'igihugu zahuje imigwi cumi n'itandatu mu basore umugwi w'ishure nderabigisha Ines niwo watahukanye ikibanza ca mbere mu gihe mu bakenyezi igikombe catahukanye umugwi ugizwe n'abakenyezi bo mu nama nshingamateka mu mupira w'amaguru higanwe ryo mu cicaro ca mbere Primus League yari rigeze ku ndwi ya mirongo ibiri na kane umugwi wa Vitalo FC waranganije igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Aigle Noir urukino rwahuje imigwi ibiri ikinira mu ntara ya Ngozi rwarangiye Misaje Ngozi itsinze ibitsindo bine ku busa umugwi wa Ngozi City ya Ntsinzi yatumwe umugwi wa Misaje Ngozi ugumana ikibanza ca mbere n'amanota 50 mu gihe Ngozi City kiri mu kibanza ca nyuma n'amanota 15 buraca bugacana ayandi mu nkino guhagarikira urukino rw'umupira w'amaguru hakoreshejwe ubuhinga bwa none bita VAR bisigura video assistance referee mu rurimi rw’icyongereza ngo bifasha umuhagarikizi wo hagati mu kibuga kumenya amakosa aba yahanwe kutariko mu rukino bishikirizwa n'uburongo igisata c'abahagarikizi mu ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Jean Claude Niyongabo hamwesha kubwo buryo bwo guhagarikira urukino hakoreshejwe iyo video babukoresha mu buryo bune butandukanye Idonido na Jean-Marie Vianney Ngendakumana Uguhagarikira urukino rw'umupira w'amaguru hakoreshejwe ubuhinga bwa VAR bisobanura video assistant referee mu rurimi rw'icyongereza bikorwa n'umuhagarikizi abari mu nzu y'ubuhinga mu ntumbero yo umuhagarikizi wo mu kibuga hagati ivyo bishikirizwa na Jean-Claude Niyongabo arongoye igisata c'abagarikizi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ubuhinga bwa VAR no kuvuga umuhagarikizi aba yicaye mu nzu y'ubuhinga ubuhinga buteye imbere cyane akoresheje ibyo bya video wewe urukina barubona neza cyane akoresheje ubuhinga bwa none akaba afise rero uburyo bwiyaguye bwo kugira ngo ashobore kubona ingingo zibereye gusumba urya abari mu kibuga uwo muhinga mu guhagarikira inkino z'umupira w'amaguru ashikiriza ko ubwo buhinga bwa VAR bukoreshwa mu bihe bine bitandukanye VAR ikora mu bihe bine VAR ikora mu kugira bemeze ko igitsindo cinjiye canke kitinjiye mu gihe ca kabiri kabiri naho ni gihe haba hariho icyo bita penalty ishobora kuba itangwa ku mugwi canke ntitangwe iyo rero umuhagarikizi atanze ibyo bita penaliti atariyo ujyaho muri VR areza akamubwira ati nyabuna iyo penaliti siyo ubwa gatatu ni gihe hatangwa ikarata itukura ubwo nyene iyo rero ukosa ritegeza guhanishwa ikarata itukura ubwo nyene VR irabiraba iyo umuhagarikizi yihenze canke yibagiye agaheza akamwakura akambwira ati ryo ni kosa rihanishwa ikarata itukura ubwa nyuma n'igihe iyo umuhagarikizi ashobora kuba yatanze ikarata y'umuhondo akayiha umukinnyi cyangwa ikarata itukura akayiha umukinnyi yihenze jean claude niyongabo hashikiriza ko ubwo buhinga babwiyumviriye mu ntumbero yo gufata ingingo zibereye mu kibuga ubwo buhinga babwiyumviriye kubera urukino rw'umupira w'amaguru unye ni urukino runyaruka cyane bisaba yuko n'ingingo ziba ari ingingo zibereye mugo biraza bikagorana kuko kujya runyaruka niko usanga rero n'ingingo zimwe zimwe zakugoye gufata ko ari ubuhinga bunyaruka cyane uwaramutse igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asigura ko ubukene bw'uburyo ngo ni bimwe mu bituma ubwo buhinga budakoreshwa ku mugabane wa Afrika bisaba uburyo bwinshi bisabwa yuko muba mufise amateleviziyo menshi akwiragiye mu mpande zose z'ikibuga ah, muba mufise ibyuma bindi biri muri iyo kabine tekinike usanga ari ibyuma bihanitse bisaba uburyo bwinshi rero Eh, ntibaza yuko mu bihugu bimwe mu byo muri afurika ibigikenewe ni byinshi nubwo biruko uko jean claude niyongabo ashikiriza ko ubwo buhinga bwa var bwatanguye gukoreshwa mu bihugu bimwe bimwe by'abarabu na cyane cyane mu gihugu cya maroke amakuru yo mu makungu nk'uko mubyumvise turangirize mu makuru avugwa mu makungu mu bufaransa abagira imyiyerekano hamwe n'amahiganwa mu gihugu ca Cameroon abantu 9 barapfuye abandi benshi barakomeye gukomereka mu bitero byabereye mu burengero bw'ico gihugu biturutse ku matati acanishamwo nkuko byandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa refi ibyo bitero byatanguye mu joro wa gatandatu rishiruwa mungu kwigerekerezo bwa munani ntwarane mu karere ka Galim hamwe ni Bamenda.